Apzināšanās lūkšana Šodien, visuma radītāji, mēs Tevi lūdzam atvērt mūsu sirdi un atvērt mūsu acis, lai mēs varam izbaudīt visu Tevis radīto un dzīvot mūžīgā mīlestībā ar Tevi. Palīdzi mums atpazīt Tevi visā, ko uztveram ar acīm, ausīm un jutekļiem. Ļauj mums lūkoties ar mīlestības acīm, lai atrodam Tevi visā, ko esi radījis – Ļauj mums tevi saskatīt katrā sava ķermeņa šūnā, katrā dvēseles izjūtā, katrā sapnī, katrā ziedā, katrā cilvēkā, ko satiekam. Tu nevari no mums noslēpties, jo esi visur, un mēs esam vienoti ar tevi. Ļauj mums apzināties šo patiesību. Ļauj mums apzināties, ka spējam radīt sapni par paradīzi, kurā viss ir iespējams. Palīdz mums izmantot iztēli, mūsu jaunrades maģiju, vadot mūsu dzīves sapni, lai varam dzīvot bez bailēm, bez dusmām, bez, bez greisirdības, bez skaudības. Dod mums gaismu, kurai sekot un ļauj šai dienai būt tai dienai, kad mūsu meklējumi pēc laimes un mīlestības ir galā. Liec notikt kaut kam neparastam, kam ma kas mainītu mūsu dzīvi uz mūžiem. Ļauj visam, ko mēs sāk, sakām un darām, būt mūsu sirds skaistuma, izpausmei un vienmēr veidotai mīlestībā. Palīdz mums būt tādiem, kāds esi tu, mīlēt un dalīties tā, kā tu to spēji, radīt mīlestības un skaistuma meistardarbu, tāpat kā viss tevis radītais ir skaistuma un mīlestības meistardarbs. Sākot ar šo dienu, Palīdzi mums palielināt savus mīlestības spēku, lai varam radīt meistardarbu, paši savu dzīvi. Šodien, radītāji, mēs niedzam Tev visu savu pateicību un mīlestību, jo Tu esi devis mums dzīvību. Āmen.